jam dec unu minuta promeno efficas. Jam mal longa rapidetta promeno en tago, al portas multe por la sano. La amplexa studajo de la Universitato de Cambrigio, jam dec unu minutoi da modera movigiado ciu tage, au septec quin minutoi en semaino, povas signife malaltigi la riscon por malsanoi de coro cae sango circulo, de apoplexio cae de cancero. Almenau cent quindec minutoin dauru movigiadu je mesa intensezzo en semaino. Tiel diras la recomendo de la monda san organizo por plen cresculoi. Mesa intensezzo signifas che la cor frequenzo pli altigias, cae la spirado iom pli rapidigias. Set che oni povas dum la activezzo ancora o paroli cun alia homo. Exemploi estas rapideta irado, danzado, biciclado, cae migrado. La studagio sub guidado della Universitato de Cambridge nun resultigis che iam la duono el tio estas ege san accela. Do septec quin minutoi en semaino, au dec unu minutoi en tago. La studaggio estis publicigita en brita sporta giornalo. Se la imago pri cent quindec minutoi da movigiado je mesa intensezzo en semaino, iom fortimigas vin, tiam ni ai resultoi estas bona novajo. Io mette da movigiado estas pli bona ol neniu, diras autoro de la studajo. Tio lauli estas bona elira posizio. Se vi constatas, che septec quin minutoi en semaino estas en ordo, tiam vi povas provi pli altigi iom post iom la movigiadon alla plena recomendita quanto. Por el trovi, ciom da movigiado estas necessa por positiva influo alla sano, la esploristoi controlis datumoin el cent naudexes iam realigitai studagioi cae cunigis ilin. La resulto amplexas datumoin de entute tridec milionoi da test personoi, cae gi estas laula esplorista te amo, la gis nun plei amplexa analiso de la contexto inter la amplexo de movigiado cae la risco por cronicae malsanoi. Ne devas esti ciam classica sporto, cius pezzo de movigiado accelas la sanon. La esplorista te amo constatis che uno el tri trofruai casoi povus esti evititai se ciui partoprenantoi en la studo estus almena omovigintai dum la generale recomentitai cent quindec minutoi en semaino je mesa intensetso. Septec quin minutoi estus evitintai uno el dec tro fruae morto casoi. Laula studajo tamen du el tri personoi ne attingis la cent quindec minuto in da movigiado je mesa intensezzo en semaino, cae ecne uno el dec personoi attingis pli ol tricent minuto in en semaino. La bona novajo estas, ce pli ol cent quindec minuto in da movigiado, la aldona utilo ne estas tiom signifa. Iam la duono, nome, septec quin minutoi, al portas grava in la risco por sangu circula malsanoi laula stutajo estas reductita iet excep procentoi kai la risco por cancero ie average sep procentoi mi volas al doni che ci u ne consideras la suker consumon alta suker consumo tamen estas la cefa factoro, ciu causas tiwin malsanoin. Movigiado, ciam estas bona, cae recomendinda. Set des pli estas recomendinde, reducti sian consumon de sucero por resti sana.